Čitamo hadise Buharijevog sahiha, sažetak i stigli smo do desetog hadisa u kome se od Enesa ibn Malik radijallahu anhu prenosi da je rekao sljedeće. عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار Od Enesa radijallahu anhu preneseno je da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Znak imana je ljubav prema ensarijama. A znak nifaka, licemjerstva, je mržnja prema ensarijama. Hm. Znak imana je ljubav prema ensarijama. A znak licemjerstva je mržnja prema ensarijama. Ensarije? Ensarije su dva plemena, Eus i Hazreć, koji su živjeli u Medini, koja se tada zvala Jethrib, Jesrib. Oni su Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve pomogli kada mu niko nije htio pomoći. Kad su mu svi okrenuli leđe. Kada Mekka i Tajf ta dva velika grada odbili su u većini znači da prihvate poslanikovu uputu da prihvate njega i pomognu mu u širenju vjere došli su Ansarije i zbog toga iz počasti prema njima ostao je taj naziv za te ljude koji su pomogli poslaniku sallallahu alejhi ve I iz počasti prema njima i njihovo potomstvo nazivaju se ansarijama Pošto u Medini u to vrijeme postojale su dvije skupine. Vjernici i munafici. A neku noć smo definisali munafike, sinoć, ko su munafici? Znači, to su ljudi koji su u, dušama nevjernici. Ne vjeruju u Muhammed, ne, ne vjeruju u Kur'an, ne vjeruju da je Islam prava vjera, ali pokazuju se i prikazuju se muslimanima. Govore za sebe da jesu iz nekog cilja i razloga. I ovdje nam poslanik sallallahu alaihi ve daje jedan znak, a to je ljubav prema ensarijama, zato što su oni pomagači Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, je znak imana, a mržnja prema njima zato što su pomagači Allahovom poslaniku je znak licemjerstva. U ovom hadisu imamo jednu veliku vrijednost i odliku Ensarija radijallahu anhum. Hm. I ovdje također imamo jednu napomenu, a to je oni sukobi i ratovi koji su se dogodili među njima. Naime, Čuli ste vjerovatno za one sukobe i ratove između ashaba i ostalo, pa između njih bilo je svašta nečega i tako dalje. To se ne odnosi na ovaj dio. Hadis se ne odnosi na to. Nego što se tiče tih sukoba, mi kažemo ko je pogodio i potrefio istinu, dobit će šta? Dvije nagrade, a ko je pogriješio, dobit će jednu nagradu. A Allah Đelešanohu najbolje zna. Ja sam ovom prilikom samo htio istaći, naravno ovdje se spominju Ansarije, Spominju se i u drugim u Hađeri kao što je u muslimom sahihu za Aliju radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alaihi rekao la yuhibbuke illa mu'min, wa la yubgiduke illa Tebe voli samo vjernik, a mrzite samo munafik. Pročitat ću vam ovdje samo o vjerovanju ehlu sunneta u ashabe. Od imama Tahavije, šta je on spomenuo, zato što je to danas jako bitno. I bilo je u prvo vrijeme muslimana ljudi koji su pokušali da udare na islam putem ashaba radi Allahovanu. I onda su pokušali da degradiraju ashabe kao prenosioce vjeri da bi na taj način potkopali temelje vjere. I zbog toga su naši učenjaci od davnina, znači od drugog, trećeg iđeskog vijeka, jasno definisali svoj stav prema ashabima radijallahu anhu. Pa kaže Imam Tahavi, وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَا نُفَرِّطْ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان volimo ashabe Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem i ni jednog iz te ljubavi ne izostavljamo. Ovdje u Bosni, počevši od medresa i ne znam odakle je to došlo, ima određeni negativan stav prema Moavi radi Allahovanu. Od davnina prije, od starih knjiga na bosanskom jeziku, što nije u redu. Ni jednog ashaba Allahovog poslanika, radi Allahu anhum, ne izostavljamo iz te ljubave Sve ih volimo. I ni od jednog se ne odričemo sve ih prihvatamo kao ashabe Allahovog poslanika sallallahu alaihi I mrzimo one koji mrze njih. Mrzimo one koji mrze njih. I one koji ih, a ne po dobru spominju. A mi ih spominjemo samo po dobru. Ljubav prema njima je dio vjere, imana i dobročinstva. A mržnja prema njima je nevjerovanje, licemjerstvo i oholost. Prelaza granice u onome što je čovjeku dozvoljeno. Zatim Imam Tahavi govori dalje, ali ovo mi je bio cilj da istaknem. I ovo je vjerovanje Uleme na čelu sa Ebu Hanifom radijallahu anhu, sa njegovim učenicima, kao što je prenio imam Tahavi u svojoj poslanici o vjerovanju imama Ebu Hanife i njegovih učenika, ra rahimahumullah. Je li ima pitanje ove s ovim? Diskusija i tako dalje. Dobro. 11. hadis. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله إصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترينه تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك عبادة بن الصامت رضي الله عنه se prenosi da je poslanik sallallahu alaihi ve rekao a oko njega bila je grupa ashaba radijallahu anhu dajte mi prisegu da nećete činiti širka Allahu ni u čemu znači da nećete činiti ibadet u bilo kojem vidu u bilo kojem obliku bilo kome drugom osim Allahu Đelešanu da nećete krasti da nećete blud činiti, da nećete svoju djecu ubijati i da nećete potvoru svojim rukama i svojim nogama izmišljati, da nećete biti nepokorni u dobru, pa onaj od vas ko to ispuni, njegova nagrada je kod Allaha za to. Ako nešto od toga prekrši, bude kažnjen zbog toga na dunjalku, znači izvrši se nad njim šerijatska kazna, to će mu biti iskup na sudnjem danu. Znači neće zato biti kažnjavan dva puta. Ako nešto od toga prekrši i Allah ga sakrije od očiju ljudi, znači ne sazna zato niko od tih grijeha, njegov slučaj pripada Allahu. Ako hoće, oprostit će mu, neće ga kazniti za to. A ako hoće, kaznit će ga. I mi smo dali prisegu na to. Kaže prenosilac hadisa Ubade ibn Samit radi Allahu hm. O čemu hadis govori? Posle osvojenja Mekke, poslanik, to je bilo 8. hiđarske godine, Poslanik sallallahu alaihi wasallam uzeo je prisegu od ashaba na islam i na ovo ostalo i dešavalo se da je poslanik sallallahu alaihi wasallam prisegu uzimao nekada od posebnih ljudi u posebnim slučajevima. Da li je uzimati prisegu sunnet ili nije, oko toga se ulema razilazi. Međutim, činjenica ostaje da je poslanik sallallahu alejhi ve u mnogim slučajevima, pa čak i od pojedinaca uzimao prisegu za određenu stvar. Da će nešto raditi, odnosno da nešto neće raditi. U ovom slučaju, nakon osvojenja Mekke, bila je grupa ashaba radijallahu anhum i od njih je poslanik sallallahu alaihi uzeo ovu, ovu prisegu. Prvo što je tražio od njih jeste da ne čine širk. A šta je širk? O tome smo govorili. Znači širk je bilo kakav vid obožavanja. Ono što je ibadet, da se čini bilo kome drugom osim Allahu U njihovom slučaju najčešće i dan danas najčešće širk se čini u ibadetu. Drugo, da neće krasti krađa, znamo šta je. Drugo je da neće i blud činiti. Blud također znamo šta je. Sljedeće je da neće svoju djecu ubijati. Znamo da su Arapi ubijali svoju djecu tada u to vrijeme iz dva razloga. Prvi razlog je bio sramota ako se rodi žensko dijete i da bi prekrili tu sramotu i tako dalje ubijali su žensku djecu, o tome Kur'an govori. A drugi razlog je bio strah za nafaku. Strah od siromaštva. I u tom slučaju ubijali su ponekad čak i mušku djecu, ne samo žensku djecu. U svakom slučaju, jedan od najvećih grijeha svakako je da čovjek ubije vlastito dijete, svejedno da li se radilo o sramu ili se radilo o strahu od siromašta. Zatim ovdje imamo potvoru. To je bilo kada su žene davale prisegu jasno o čemu se radi. A to je da žena ne zatrudni s nekim drugim, pa dijete donese i uda se za nekog drugoga, nije njegovo, skrivajući da je trudna. Međutim, šta se misli ovdje za muškarce? O čemu se radi tu? Ovdje ovaj autor puno je toga naveo kao, kao mišljenje o čemu se radi, na šta se tu misli i tako dalje misli se uglavnom na sve potvore koje čovjek može da uradi. Muškarac. Zatim ovdje imamo da ne smije se biti nepokoran u onome što poslanik sa selem naredi ili u dobru. I onaj ko to ispuni, njegova nagrada je kod Allaha. A onaj ko to prekrši, uradi nešto od toga što nije u redu, ako bude na ku kažnjen, recimo za krađu ili za blud, neće imati kaznu na ahiretu za I to je stav većine uleme. Da šerijetske kazne su iskupi za grijehe koji se počine. I zato imamo slučajeva ashaba radijallahu anhu koji su započinjeni recimo grijehe kao što je blud tražili da se izvrši kazna nad njima. Zašto? zato da bi bili čisti na ahiretu. I zato nekad ja čujem na hudbama ili ovo ili ono nekada koji su pobili zločinci i ovo i ono i tako dalje, nema njima do sudnjeg dana pravde. Kazna, ako se izvrši šerijetska propisana za bilo koji grije, ona je iskup za počinjeni grije. Hmm. Zatim, ako Allah Đelešanu sakrije čovjeka, tad je pod Allahovom voljom. Ako hoće, oprostit će mu, a ako bude htio, kaznit će ga. I to je ono što vjeruju muslimani od vremena shaba do dana današnjeg. Ehlu sunniti džemat. Da svaki grijeh ispod širka je pod Allahovom voljom, ako hoće, oprostit će ga, a ako hoće kaznit će čovjeka za to. Je to u redu? I ovaj hadis je u principu dokaz protiv Haridžija i nekih ljudi koji su koji mirišu na te ideje i misli, a to je da čovjek velikim grijehom može izaći iz vjere. Makoliki grijeh bio, a grijeh je, zapamtite dobro, što čovjek učini svjesno i namjerno, znajući da je to grijeh. Ako čovjek uradi nešto ne znajući da je grijeh, to nije grijeh za njega. Ako uradi nešto greškom, nije ni to grijeh. Znači, da bi nešto bilo grijeh, mora biti svjesno i s namjerom, znajući da je to grijeh, koliko veliko bilo, ako je ispod širka ne izvodi izvjere. I spada pod Allahovu volju. Ako hoće, može čovjeku i oprostiti. A ako hoće, može ga kazniti. Je u redu? Inna Allahe la jagfiru an yušrake bihi wa jagfiru ma dune dalike li man Allah neće oprostiti širk ako neko umri sa a sve grije ispod toga oprostit će kome hoće. Ovo nije poziv na griješenje. Ovo je samo, znači, da se razumije o čemu se radi. I na osnovu toga mi možemo recimo i promatrati i doživjeti ovo društvo koje imamo oko sebe. Makoliko neko griješio i imao nesvjesnih grešaka kod sebe iz neznanja, nije nevjernik zbog toga. Pa čak ako u neznanju počini nevjerstvo, neko dijelo koje izvodi u osnovi izvjeri, a on ne zna za to, ili nesvjesno, s time ne izlazi iz vjere. I zato je jedna od najgorih stvari koje se čovjeku može dogoditi jeste da požuruje, da on ocjenjuje i sudi ljudima da li su uvjeri, nisu uvjeri. Zašto uopće takve misli da imaš uopšte? Ako znaš da reko radi neku grešku, ako možeš ispraviti, ispravi, ako ne možeš, Bog te veselio. Da čovjek ne čini od sebe kadijom ako nije kadija. Zato je jako bitno, jako bitno ta stvar. Ima li diskusiju u vezi s ovim? Pa je najed samo. Allah neće prostiti širk. Znači, se odnosi na velike i na male širke. Na velike. Ima dio leme koja kaže da se odnosi i na male širke. Međutim, nije im cilj da kažu da mali širk izvodi iz vjere, nego cilj im je da kažu da veliki širk, da mali širk spada u te grije. Međutim, misli se na veliki širk. Znači, samo širk kojim čovjek postaje mušrik i izlazi iz vjere. Kakav je onaj slučaj da s namazom Ostavljanje namaza je jedan od najvećih grijeha. To smo stalno ponavljali. I ponavljamo riječi Ibnu Kajima iz njegove knjige o namazu, u kojem kaže da je ostavljanje namaza po konsenzusu muslimana veći grijeh od bluda, krađe, ubijstva i tako dalje. I nakon širka to je jedan od najvećih grijeha. Ostaviti namaz. Ali onaj koga ne izostavlja iz nemara ne izlazi time iz vjere. Ostaje u krugu islama, ali biva jednim od najvećih grešnika. sam ako razumio, znam možda je pogrešno. To ako čovjek ne zna, onda možda bolje da i čovjek ne zna. Ne. Ne, tad snosi odgovornost zašto nije naučio kad je mogao. Mhm. Pa znam koja će kazna biti za, za te koji je ostavljen na nas. Većina Leme smatra da na Dunjaluku kazna za takve je smrtna kazna. A na Ahiretu ja ne znam ništa precizno, vallahu Ali se prijeti takvim. Ma je kumfisa, kažu. Šta vas je dovelo u džahennem? Pa će oni reći između ostalog problem nekom ne musalmi. Nismo klanjali. Da li ima, čuo sam, ne da, nisam siguran da li je hadis, ajet da uh, postoji jedna posebna dolina po pan, e, koja je maksu stvorena za one koji nisu dobro E, to je tumačenje toga što je došlo u sud Merijem.